Юухны бичсний дагуу зэмдэний харин айлаас үншин хүнслээ. Эхэнд үг байсан ба үг бурхантай хамт байсан гад үг нь бурхан байв. Тэрээр тэрээр би хинт бүрхэндээ хамт байсан. Бүх юм түүгээр буй болсон. Буй болсон юмсаас түнгүй түнгүйгээр буй болсон юмс гэж нэг чүгүй. Түнд ам байсан ба амин мууны гэрэл байв. Гэрэл крампи гүйгүртэг гад түүнийг крампи дийлээгүй. Дийлээгүй юм. Тэндээс илгээгдсэн Юхангэгч хүн байжээ. Тэрээр мөнөөх гэрлэлийг гэрчлэлээр гэрчлэлийг гэрчлэлийн төлөө ирсэн нь түүгэр дамжийн бүгд итгэхийн төлд байлаа. Тэрээр өнөөхөө гэрэл байсангүй. Харин тэрхүү гэрлийн тухай гэрчлэхээр иржээ. Эрдэмтэд ирж хүн бүрийг гэгэрүүлдэг жинхэнэ гэрэл байв. Тэрээр эрдэнтүүд байсан ба эрдэнтэн нь түүгээр буй болсон атлаа эрдэнт түүнийг эс танив. Тэр өөрийн хүндөө ирсэн лавж өөрийнх нь өөрийнх нь түүнийг эс хүлээн авчи. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болохонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгддээд тэрээр бурханы хүүхэд болох эрхийг өглөө. Тэд цусаар биш, махбодийн хүслээрч биш, хүний хүслээрч биш, харин бүрхэмээр төржээ. Үг нь махбод байж бидний дунд оршин битүүний альдрал сууг утсан. Энэ нь эцгээс цараг ханц төрөгцийн альдар бөгөөд нэгүрсэл ба үннээр дүүрэн юм. Юхан түүний тухайг гэлслэн хаширж миний араас ирэгчин миний өмнөх болсон. Учир нь тэр надаас өрөд цоршин байсан гэж би түүний тухай хэлсэн юм гэлээ. Түүний дүүрнэр дүүрнэр нь түүний дүүрнэр дүүрнэс нь бид бүтээрээ нэгүрсэр дээрээ нэгүрслийг хүлээн авсан. Учир нь хөлснэсээр өгөгдсөн бол нэгүрсэл ба үнэн нь Есүс Христээр ирсэн гэлээ. Бурханы кент хизээд хараагүй. Харин эцгийн өвөр дэх цорын хамт төрөгч боллоо. Бурхан нь түүнийг таниулсан юм. Эзний үг. Христийн сашаа магтаал тань байх болтугай. en bol bitnit gell. Te getri Jesus Christ zut set kelte ruren ar bal, uktan ar bit har ar ruid otor Harin Jesus Christ bit neantralik gigultek. Tim utag bit en utkikoto josrom tem um dekletseka. bit Jesus Christik, zoset kele pour sambol, bit tengerborni rutut bolsen, tengerborni orit rovgut bolsen. En en takte ter bit neontralik gigoltek, bit mal sorek bich, am bich, bit tengerlek rutsayate, bit tengerborni imseichomedet mit dem Tomschussen. Danach den Geburten im Mond sandte beinahe. Bitni amitjawar, den Geburten talal beißen. Sie geht den Geburten im Mond, der Bucha, bit Bucha und sandte beinahe. Ein Wolf, bitni gereich. Heuer du gart ein Wolf, äh, ja dural. Der geht Jesus den gerlek nororlik bidant oxonima. Arreneko dar ervebit Jesus Christik tene txolotegor zuzet kelte uren ardai bit gantzarrabix. Ritzet rabiche. Ter bidante rantur gel Et get, gav gantzarra bagabolotx, minis et keltotor tene nek zul bain. jaktakinak. Tim seichon medebaina, bit tanarte un seichon orho, time, roval seichonate, teget, ruitin baisantkesan, time, andralin nortsol, retsu baisantkesan, tim seichon Bit odo nik. Shinset keliset an deklech bolno, teget, rariat. unik tungan bototch bolno. Nere bi tengerlek rusayate, den gern doch nie um Bayern bei. T'es geht Rizet, ganz einfach, ja, doch